Pariso malfermas sub cielan basenon. Ciu eblas nagi sub la libera cielo, vidante la Eiffel turon, gis nun tio estis principe malpermesita, sed estonte parisanoi cae turistoi povu tute laulege salti en la sen riveron. Iam nun la baseno de la vilette estis inaugurita en la nord oriento de Pariso. Se la Parisa nagemulo Jean Mouton racontas prisia nage voioi, la homo i cutime scuas la capon. Ciu foie ciu diras al mi, vi estas frenesa, la aquo estas nausa, gi estas plena de bacterioi, vi malsanigios, li raportas ridante char muton ne launagias basenoin en publica nage instituto, li preferas crauli tra la cef urba rivero sen, cae tra la Parisae canaloi. Gis nun, tio ja estas principe mal permesita, set nun la urba administratio volas permessi salti en la sen riveron por tie nagi ciupani apud la maiesta Eiffelturo au la fama Museo Louvre? Gis nun tio estas ancora un musico e la estontezzo, sed almenau en la basseno de la Villette la nagiado cae plongiado nun estas permesita. Ce alzo merai temperaturoi, cae sub sum brilo tie estis inauguritai tri basenoi, por nagiantoi cae Gis maximume tricent homoi sam tempe tie povos dum la venontai semainoi dedicis in alban plesuro. La proiecto estas parto de la somerai en urbai plagioi de Pariso. La ne purigita aquo venas de la canalo Urc, quiu fluas tra la basseno, tiam fluas al pittoresca canalo Sancta Marteno cae fine al rivero Sen. Filtrai installagioi prisorgas che ne alvenas folioi, rubajoi au fischoi en la basenoin. Sensoroi monitoras la qualiton de la aquo. Iam de du jaroi la lima in mesur valoroi pri la bacteria chargio ne plu estas superatai la basseno de la Villette estas unua etapo cel al permesso de subciela banado por pli bonigi la vivo qualiton de la parisanoi. La sequa etapo estas la lago de Domesnil en la parco de Vincennes. Cai se Pariso povos organizi la Olimpia in Ludoin de la jaro 2024, tiam ancaula banado en la rivero Sen mem estu ebla, char Pariso candidatigas pri la ludoi iam de sep iaroi, cae unu nage concuro ocasu tiam en la rivero sen, cie la nageado pro malpurigio cae pro ship trafico estas malpermesita ecte la iaro 1923. Set intertempe multo shangigis, malcrescis malpurigio cae bacteria chargio, sed estas ancorau multo farenda. Pariso devas modernigi sian canal sistemon. Por la nagemulo Jean Mouton, la situazio iam nun estas suffice bona. Li nagias tra canaloi cae la rivero. Mine malsanigias, nec mi havas problemo in pri la auto li certigas. Cae la temperaturo de la aquo por li estas tut simple tre alloga dudec quar, gis dudec quin gradoi, perfecte.